oh, oh, oh, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes? Oh, oh, oh, Lord, won't you Teraz buy będzie dobrze. a Mercedes? A Mercedes? 2005 na piętrze studio sprawdź gówno BDG to te zdarte wokale DGE to te zdarte wokale PDG to te zdarte wokale Gdybym mógł cofnąć czas, pewnie nic bym nie zmienił 26 lat chodzę sam po tej ziemi Z podziemi do gazet i telewizji Jest wiele wizji, wiele dróg, nie obdzielę wszystkich A dobry Bóg sprawił, że jestem tym typem Zawsze chciałem mieć własną winylową płytę Sprawdź bandytę mikrofonu, to bonus stage Dla moich ziomów idź do domu i weź komuś to opowiedz No i pal chłopiec I słuchać rapu, żeby pokrótce dociec Że to jest szczere, a ty rób to nie krótko, ale długo tym te płyty mówią Kiedy te bity szumią, są życia ewidencją Jestem eminencją, szarą rapu Styl pół na pół, chłopaku, chłopaku Czas spędzi fest, chwilą dzień każdy jest Życie to test, w którym liczy się każdy gest Tylko ja i mój Mercedes-Benz Jedziemy, PTG reprezentujemy Czas spędzi fest, chwilą dzień każdy jest Życie to test, w którym liczy mną czy przeciwko mnie Się zastanów, to DGE Z narodu szemranych panów i pięknych pań Więc pięknie gram dla nich Renomowani jak Armani Mam słów armię jak Cordon Lee A to ci pech, jak gdyby kondon ci pęk Ci pęk, to ten dźwięk Co puka jak koka, a każdy mój punchline to knockout Gram całe życie na blokach Living la vida loca Nic dziwnego, że mam chropowaty wokal Non stop zmieniam lokal Chyba pora osiąść i zamienić na złotą osiąść Szybszy niż komputer, co ma w chuj giga Biały but giga aucie JT the biga figa Buch jointa, bo tak zwalczam stres Bo to mam wspomaganie, klimę i ABS Czas pędzi fest, chwilą dzień każdy jest Życie to test, w którym liczy się każdy gest Tylko ja i mój Mercedes G reprezentujemy, czas spędzi fest Chwilą dzień każdy jest, życie to test W którym liczy się każdy gest Tylko ja i mój Mercedes-Benz Jedziemy, BTG reprezentujemy Thank you.